Imam Ahmed Süfrət mövzusundan danışır, onu davam edir. Və deyir ki, Rəhmətullah həmçinin süfrənin nədən etmək olar? Yəni, nəyə? Olsa qabağında durmaq olar namaz. Burada Rəhmətullah İbn Ömər rivayətini gətirir, radiyallahu anhına. Ki, bəs onlar ya öz heyvanların qabağında süfrə kimi istifadə eləyərdilər və ya heyvanların üstə qoyan yayar yoxdur, yayardır, nə bilim onun ləhər, ləhər deyir, hə. Ləhəri qoyardılar, atılardılar. Və həmsinin <coughs> burada e, göstərir ki, yəni bu əməl olar. Və Yəni, onlar heyvan qabağında diyansın, sütrə kimi və sən namaz qalsın. Həmçinin onlar, məsələn, sütrə deməli, ağac etmək. Məsələn, taq ki, bir ağacın arxasında qalmaq. Necə? Ə, bir gün sahabələr deyirlər ki, gördüyü Peyyambər salsa ağac sütrə deyib. Ağac da olar. Həmçinin nə, yəni, bəyənilən bir şeydir. Əsas odur ki, biraz hündür olsun və biraz enli olsun ki, insin, çəkəsin süfə. <coughs> və lakin ə, e, qabaqda gələcək ki, yəni qadın və it və şey, uzunlar, onlar namazı pozur qabaqdan keçsələr. Lakin inşallah qabaqda gələcək toxunacaq məsələyə. Amma başqa heyvanlar keçsə, pozmur və ya məsələn, sütə kimi saxlayıb, Elə bilərsən, ya başqası yoxdur. Aydında bir şey yoxdursan. Donuz aydındır. Donuz aydındır. Donuzdan danışmağa ehtiyac yoxdur. Deməli, sonra Buxar Rəhmanla buyurur, As-salat məsəli. Yəni, çarpayının sütrü kimi etmək. Yəni, sütrə yerinə. Necə Rasul sallallahu aleyhi ve sellem hərdən çarpayının arxasına dayanıb namaz qılardı. Və çarpayda susmuşmuşlar. Biraz sakit, biraz danışır sakit. Süsəkmi edərdi. Və necə aşırıdırlar nə deyir? Pərdən ayağını çəkərdi və səcdə edərdi. Çünki ev balaca idi. Aydın böyük üstə mətbəli dövdü. Ev balaca idi asıl Sonra ona görə Buxar Rəhməllah üçün bu məsələni də getirir bu məsələdə və Burada Ayşə Rəqəmanın rivayətində deyir ki, o vaxt keçirir, deyir, bizi, yəni qadınları, bizi, yəni qadınları itmən və uzunqulanla bir et, yəni onların yanında çəkir. Ki, o vaxt eşitdi ki, bəs qadın və it və uzunqulan, əgər keçirsə qalaqdan namazdan, namazı batıl. Aydındır, Ayşə Rəqəmanın qalib deyir, lakin inşallah o hədisi Buxar Rəhməllah qalaqda gətirəcək təxminən 5 qat sonra, orada toxunacaq məsələyə. Və və lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qılardı, hərdən Ayşə rədiyallahu anh qabağında var. Və həmsinin, yəni, rəxəməhullah, burada göstərmək istəyir ki, çarpayını da sütrə kimi qadırmək olar. Yəni, sütrə etmək olar. Və sonra, rəxəməhullah, iyilil birdən qabağından keçən vazda onunla necə rəxtəlmək namaz qılanda. Gəlir ki, bəs onu itəliyirsən, qoymursan namaz qılanda. Yəni, birinci əli uzadırsan belə, sonra o keçsəli yenə üstümüzə atıb itələmək olardı namazın içində. O namazı pozmuyor. Kesən deyir, artıq üçdə də o keçmək istəyir, şeytandır. Lakin bu inşallah məsələ qalsın, sabah duyarıq inşallah, Allah bilir.